stari nebeski utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš rezno svuda bara i davuče života, dođi useli se u nas i očisti nas od svake nečistote, spasi blagi duše naše, slava oči i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, gospode pomiluj, gospode pomiluj, oče, blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, gospode Isuse Hristo, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Amin. Bog se javi. Hvala se javi. oni loši studenti, braće i sestre, pa pred sam dan ispita u vati, pa pokušaj nekako na brzinu da uguraš svog gradivo za 7-8 sati, jer ispit je sutra. Tako i mi pred Savin dan dan ispitivanja srpskog naroda, kao loši učenici, najgori đaci, onako baš u poslednji čas da uradimo nešto. Pošto tokom čitave godine treba sebe praznovati svaki dan naš je imendan. Tako živi savremeni čovjek. Samo sebe praznujući, samo sebe veličajući. Sem ono malo bolesnika koji su priješli crkvi da ih liječi kroz terapiju bogoljublja i bratoljublja. Prije svega učeći nas da nismo sami, Nismo ni prvi, nismo ni poslednji, ni najbolji, ni najpametniji, ni najljepši, a ni najgori. Učeći nas da se srijećemo sa drugima, da srijećemo druge ljude, da srijećemo dobre ljude, velike ljude, svete ljude, svete oce, svete mučenike, svete mučenice. Evo danas sjećamo se i svete mučenice Tatijane. Bolesni od samoljublja nikad ni čuli za nju nisu. Nažalost, mnogi nikad neće ni čuti. Zatvoreni u svoje ime, u svoju umišljenu veličinu i vrijednost, truleći i umirući u izolaciji. A crkva svakodnevno upućuje svoju djecu, bolesnu djecu, da se srijeću, da gledaju ne sebe u ogledalu, nego svetitelje u slavi. Ne u slavi njihovoj, ne uslavi kao što gledamo one koje svijet proslavlja, tačnije koje pumpa i pumpa i naduvava do pucanja, nazivajući ih zvijezdama. Nego one koji su u slavi Božijoj, u svjetlosti Božijoj, u Carstvu Božijem. I tako nas polako odvaja od nas samih, samoljubivih, privodeći nas i upoznajući sa našom braćom, našim sestrama, u velikoj kući, u velikom domu, u velikoj zajednici, velikoj svetoj porodici koju crkvom nazivamo gdje imamo i oca i majku i jednoga brata kroz koga se svi bratimimo i kroz koga se svi usinovljujemo Otcu Nebeskom silom Duha Svetog. I što više svetitelja poznajemo, braće i sestre, sve smo zdraviji, što ih više volimo, sve smo bolji, sve boljem duhovnom stanju. A jedan od svetitelja koga bi trebalo svi da volimo i da poznajemo jeste i naš sveti otac Sava, potomak svetih otaca i Sin Oca Nebeskoga. I jedan od braće velikog brata gospoda Isusa Hrista, jer otac ima djecu i priznaje ih kao svoje samo kroz njega. I svi mi možemo biti braća samo ako smo sa njim zbratimljeni vjerom u njegovog oca i djelovanjem duha očeva, koji na nas silazi, u nas ulazi, u nama i kroz nas djeluje, ukoliko vjerujemo u onoga na koga je u vidu goluba sišao radi nas i koji je potvrdio počev glas da je on da je on taj koga čekamo, koji nam je potreban i koga tražimo. Danas po oglasima, po televizijskim ekranima, internet adresama. Sveti Sava, braćo i sestre, javlja se i prazni u crkvi i izvire iz praznika bogojavljenja, velikog praznika naše crkve. Sjećam se kad smo tek, je to bilo davno, ali mnogo što se umeđu vremenu izdešavalo, pa se valja i sjećati je, u crkvi je jedan dan kao hiljadu godina, pa onda nekad dođe do toga da uveče tog istog dana treba dobro da upreš unazad da bi se sjetio šta je ono jutro izbilo. Koliko su dani u crkvi bogati. A izvan crkve ljudi žive od događaja koji su se desili prije 20 godina. Od danas pa 20 godina unazad nekima se ništa desilo desilani. Pustinje, bijeda i siromaštvo, gledaš unazad 20 godina. E, kako je nekad dobro bilo, kako se nekad dobro živjelo. Poraz. U crkvi, braći i sestre, nemaš kad da se okreneš unazad. Jer današnji dan je ispunjen. Zašto bi gledao fotografije od juče, kad je i danas lijepo? Zašto gledati sunce na fotografijama kad i danas sija? Zašto gledati lice Božije u onim prošlim danima kad ono sija i ne poznaje vrijeme, kad je stalno tu? ispred tebe, gledajući u tebe, u tvoje lice. Očekujući da počneš da se upodobljavaš njemu, da ličiš na njega, da se preobražavaš, da od pavog čovjeka postaješ i postaneš Bog po blagodati. Sveti Sava izranja iz praznika Bogojavljenja kao oboženi čovjek, kao svjedok Teofanije, kao svjedok Bogojavljenja. I našem narodu, ali ne samo našem, ali pogotovo našem narodu, on ima veliku obavezu prema ovom narodu i ovaj narod prema njemu, on se te obaveze do danas nije odrekao, braći i sestre. Sveti Sava je i danas arhijerej srpskog naroda. Vječiti patrijarh i zahvaljujući njegovim molitvama, onim njegovim klečanjem na nebesima, kojem nas je izvijestio sveti vladika Nikolaj u onoj njegovoj nebesnoj liturgiji, dakle njegovim molitvama i mi se crkvi vraćamo. Pogledajte i sami. Mi svi ličimo na one koje su doveli u crkvu. Neko se postarao. Vidite i sami Iako iskreno pogledamo, mi smo se više protivili nego što smo htjeli. Neko je bio uporniji od nas. Neko nas očigledno više voli, cijeni i poštuje nego mi sami sebe. I jedni drugi. A taj neko ne jedan, ne jedini, ali jedan od onih koji se staraju o našem spasenju i naš sveti otac Sava. Jedan od onih, ne jedini, ali jedan od velikih otaca i naslednika svetog Save, sveti Ava Justin, novojavljeni svetitelj naše crkve, sa kojim se opet nismo upoznali, tek čuli za njegovo ime. Justin Popović, Justin Ćelijski. Šta mu je sad Ćelija? I gdje se nalazi? Zašto Ćelijski? Uglavnom se na tom nivou nalazimo. To, braći i sese, da nije dovoljno. Od nas se očekuje mnogo više, jer nam je mnogo i dano. A kome se mnogo daje, od njega se i očekuje. Našem narodu, u ova vremena, oskudna vremena, mnogo je dano, braći i sestre. I kao što je nekim državama, vidite i sami, dato mnogo u onom trošnom, prolaznom, truležnom bogatstvu, mjerite ga kako god hoćete, hoćete li u gasu, u rudama, u nafti, u novcu, u zlatu. Našem srpskom narodu dato je mnogo kroz nove svetitelje, nove učitelje, nove prosvetitelje. Naslednike vjerne, odane, svetosavskom predanju. Među njima sveti Java Justin zaista zauzima posebno mjesto. I vrlo je bitan uz svetog vladiku Nikolaja za naše razumijevanje i upoznavanje sa svetim ocem Savom, koga istina nije lako razumjeti, pogotovo nama sićušnim i u sebe zaljubljenima. Teško je, braći i sestre, samoljubivom, u sebe zaljubljenom čovjeku prići onome koji je zaljubljen, ne u čovjeka, po najmanju sebe, nego u Bogo čovjeka, u Otca kroz Sina, a pa Duhom Svetim. Lakše se sporazumjeti sa teletom, zmijom, skakavcima, nego onaj koji je u Boga zagledan, u Boga zaljubljen i ljubavlju sa Bogom sjedinjen, što će se razumjeti sa samoljubivim čovekom novo proslavljeni sveti Pajsije, svetogorac, razgovarajući sa jednim intelektualcem u svetogorskoj keliji, koji je opterećen suvišnim znanjima, sumnjajući u osnovne istine naše vjere, Pa onda ne mogaš i drugačije da mu priđe. Pitao je zmiju, mislim da je on zvao Jeremijom, koja je živjela tu, drugovala sa njim, jer takvi ljudi opšte sa tvorevinom. sjedinivši se sa Logosom, očevim, oni opšte sa tvorevinom, braći i sestre, na jedan e, drugačiji, mističan način, jezikom e, Logosa, u svim stvorenjima, u celokupnoj tvari, prepoznajući, osjećajući prisustvo Tvorca Tako da je Pajsije, kao što je Gerasim živio sa lavom, Pajsije imao zmiju Jeremiju, pa kaže, Jeremija, ajde reci ovom gordom advokatu, ima li Boga? Sad vi ćete mi ispraviti, ne sjećam se dobro da li u pitanju bila zmija Jeremija ili onaj njegov žabac. Žabac, da. da mada nije velika razlika toko da li će pitati zmiju ili žabu, u prisustvu jednog intelektualca, recimo ima li Bog, a žaba odgovara ljudskim glasom, ima Bog. Naravno, starac je kasnije djelovanje Božje blagodati kroz proces pokajanja imao tog advokata za svog sagovornika i duhovnog sina, ali žabac mu je pomogao da ga pridobije, da ga vrati u svijest. Da ga odvoji od samoljublja, Jedan od otaca koji nama pomaže da pristupimo svetom savi, kome nije lako pristupiti, a pristupujući svetom savi na pravi način, braći i sestre, mi se liječimo, ne može bolje. Kad kažem pristupajući svetom savi, mislimo svetom savi ravno apostolom, a sveti Sava, ako mu priđeš, Ako budeš priveden svetim Justinom ili Nikolajem Žičkim, svetom Savi, ako te on uzme u svoje ruke, on te ne nosi nikud do pred presto živoga Boga. On te svetoj trojici prinosi. Bez sumnje, Ako priđemo svetom Savi, braći i sese, mi smo se izliječili. Recimo slobodno, nekima će to zvučati smjelo, ali nek zvuči, mi smo se spasili. Od gordosti, od samoljublja, a samoljublje je pogibao za čovjeka koji je stvoren da ljubi Boga i bližnje. I u toj ljubavi i sebe da ne zaboravi. Ljubeći Boga i bližnje mi sebe nalazimo, braći i sestri. A ljubeći svetitelja mi smo u odmakloj fazi isceljenja. Da bi naš narod zavolio svetoga Savu kako valja. A ovo što mi danas imamo, to ništa ne valja. To je strašna boleština. Naš odnos prema svetom Savu. Nama bi sve drugačije bilo. I nebesa bi nam se otvarale. Neće nam se nebo otvarati ako svetoga Savu ne poslušamo. To da znamo. Može zemlja da se otvara i mogu brda da nam se odvaljuju i putevi zatvaraju i mora da nas preklapaju i zemlja da se otvara pod nama gradove da guta i oganj, ognjena stihija, znate, da nas lovi, stihija vremena da nas goni i smrt da overava, ispaljujući onaj finalni hitac u glavu, u srce, predajući nas raspadani grob, a neke ostavljajući da ih životinje razvlače i ptice komadaju. Tek nebo nam se neće otvarati ako njega ne budemo poslušali. Jer onaj blagoslov koji je Otac dao, A evo praznik bogojavljenja, evo još traje, braći i sestre. I svakodnevno u periodu ovog praznika treba da ga se sjećamo. A to tako sporo, tako mučno ide. Pogotovo u periodu ovog praznika, pa kad vidimo koliko mi srljamo, koliko mi izlazimo iz tog blagoslova. Znate. Evo, vjerujte, i mi smo tu nekako u crkvi, u ovim blagoslovenim protezama, pogotovo monaštvo je kao u nekom blagodatnom gipsu, nema škut. Htio, ne htio, tropar ćeš ispjevati, htio, ne htio, čekaju te stihira i na gospodi vozva, eno te sačeka i stihovna, eno i hvalitne, eno i svjetilni, eno tropa, kondak, tropa, kondak, napravi dva, tri koraka, opet na časovima. I pored svega toga, izliječen. Opet mislimo nečem drugom, opet se bavimo sobom na pogrešan način, opet živimo u oblasti neposlušnosti. A otac je bio jasan. Opet tražimo nekog drugog. U iščekivanju nepoznatog, kako kaže jedan naš brat. A nema šta da iščekujemo nepoznato kad je došao očekivani I upoznali smo ga kao jedinorodnog, od oca rođenog. Duhom svetim pokazanog. Očevim glasom potvrđeno da je on taj, da je on njegov sin i da njega treba slušati. A kao plod tog poslušanja Ili ako hoćete, ajde, to je sad nama bliže, kao nagradu, kao platu, kao bogatstvo, imamo nebo koje nam se otvara. Ukoliko smo u zajednici, kroz tajnu poslušnosti, sa njim, sinom očevim, jer rečeno je, jasno je rečeno, da su mu se nebesa otvorilo. Braći i sestre, nebesa se otvaraju kome? Ljudskoj prirodi. A nisu se njemu kao sinu otvorile, braći i sestre, on je sišao sa nebesa. A pa nije se on zaglavio na, na zemlji, pa sad otac došao da sina spasava i samo njemu nebo da otvori. Nego je sin došao, postao jedan od nas da bi se nama, svima nama, obratite pažnju, to je, braći se, se mnogo važno, džavo, kad krenemo o ovome da pričamo, pa vjerujte mi, nego u crkvi smo, pa gospod to gleda da bude što normalnije, ali uopšte se ne bi začudili kad bismo sad počeli da lebdimo, znate, pa da izlazimo kroz ova vrata, znate, pa da se obraćamo, jer se sila, nečastiva, demonska sila trudi, da se bavimo bilo čime, da razgovaramo svem, samo nemojte ovih tema da se dotiču. Samo nemojte ocu govoriti o njegovom blagoslovu, bogojavljenju. Samo, samo mi to nemojte raditi. Tako svijet govori. I ovome u svijetu nema nikad govora. Znate, Božić i Vaskrs prođu, ali naravno u deformisanim formama. To se više ne može ni smatrati praznovanjem. Znate to je skrnavljenje svetinje praznika. Kako mi praznike praznujemo, Božić i Vaskrs. A u bogojavljenju, e, bogojavljenje uopšte ne postoji na listi praznika. Da se govori o tome hoće li bogojavljenje biti radni ili neradni dan i hoćemo li to spajati sa vikendom, znate, o tome nema nikakvoga govora. A to je, braćo i sest, veliki praznik, mnogo, moćan praznik. Kako kaže, ko ono kaže, sveti Justin, valjda, Ćelijski, da je bogojavljenje, pečat praznika Božića, stavlja pečat na sve one događaje oko kojih smo se okupljali za vrijeme božićnih praznovanja. Povezuje objašnjava, tumači, otvara nam da vidimo koji je ono dijete oko koga se svi okupismo. Je li moguće da jedno dijete u Kolijevci, Vitlejemskoj, utiče na vjekove, da rođenje jednog djeteta utiče na vjekove? Na 21. vijek, pazite, 21 vijek posle rođenja pa je važno. Pazite, treba da pitamo, braćo i sestre. Kako je to moguće? Ko je on? Pazite, aj sad mi ovo ovako govorimo, međutim svjesni smo da živimo u vremenu kad nije uopšte va važno da li se neko rodio. Važno je da je Božić, važno je da su neradni dani, Važno je da su cijene spuštene i važno je da krenemo u šoping. Vidite, to je pravilo, braći i sest. Ovdje izgleda onako malo smiješno, da tu smo u manasiru, pa smo pa nešto i naučili, jel tako? Sad to zaista izgleda smiješno. A vidite, tako je. Božićni praznici po svijetu, oni se praznuju potpuno odvojeno od spomena na rođenje gospodine. Božić u toj varijanti, u tom aranžmanu, nema nikakve veze sa gospodom Isusom Hristom. Zamislite to. To je, to je takva jeftina, ali vidite, prošlo je džavolja na mištanjika. A o bogojavljenju, braći i sestri, nema govora. Sjećam se kad smo tek počeli oko da ulazimo u ovu crku, pa uče nas oci, znate, pa došao dan da se slavi Bogojavljenje. Nemamo pojma, prvi put se srećemo sa praznikom, a vidimo da u tim tada vrlo malim liturgijskim zajednicama, dvadesetak ljudi, sjećam se u Podgorici, dvadesetak ljudi. Ali osjećaš da to ima 20 ljudi, ali da je to zajednica koja broji mnogo više u tom vremenu i u vjekovima koji su prošli. Imaš poštovanje prema svemu što se tamo događa. Novo je, a osjećaš da je veliko. I kažu bogojavljenje. Pa vidimo važno, pa se pripremamo, pa kažu da je to važan dan, da treba biti na liturgiji. I onda smo prvi put čuli za pozdrav, Bog se javi, Hristo se rodi, Božić, do bogojavljenja, a onda Bog se javi. I mi primivši, onako otvoreno, naivno, valjalo bi da i danas imamo te blagoslovene naivnosti, jer sad smo onako malo grubjeli, pa kao nešto znamo, pa... Znate. Valjalo bi da se držimo te naivnosti, da primamo to kod djeca, sve što nam crkva nudi. Pa kaže, Bog se javi. A mi to prihvatili, pa u pozdravima sa nekim našim poznanicima koji nisu bili crkveni, nažalost mnogi nisu i danas, pa u pozdravu kažemo Bog se javi. A oni nas gledaju kao kretene. Kakav Bog se javi čovjek. Pazite, Hristos vaskrse, vajsinu vaskrse, neće će da prođe, neko će da, znate, da odskoči, da preskoči, da izbjegne. Hristos se rodi, neko će odgovoriti, neko će reći do brati sreće i tako dalje. Ali Bog se javi. Šta ti je to? Pritom, mi tada uopšte nismo bili svjesni toga. Posle, kad znate, prođe neko vrijeme, pa kad malo svegnemo i postanemo realni, vidiš da je bilo malo ishitreno, ali ipak i blagosloveno. Zašto da ne? hoćemo da kažemo koliko je praznik bogojavljenja nepoznat i odsutan, braći i sese, tačnije koliko smo mi odsutni iz tog prazničnog prostora. A sveti Sava, kao izdanak, kao potomak, kao onaj koji izvire iz tog praznika, to je tako lijepo u tom prazničnom kretanju, bogojavljenju, evo već sutra dan je odanije u Srpskoj crkvi zbog Svetog Save. Od danje bogojavljenja, dakle, izlazimo iz praznika i ulazimo u Savin dan. Pazite, e, Savin dan i jeste bogojavljenje, zapravo direktna posledica tog praznika. Bog se javi, Otac, Sin i Sveti Duh. Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Njega poslušajte. Sveti Save, braći i sestre, onaj koji je posluš, poslušao očev glas, očev blagoslov, poslušao sina, tačnije njegovo sveto evanđelsko učenje, koji je slušao, otkrio, primio u crkvi pravoslavnoj, što ne treba posebno naglašavati, jer Sveti Sava zna se čiji je sin i bio preispunjen duhom svetim i njemu su se nebesa otvorila. Našem narodu, srpskom narodu, braći i sestri, taj blagoslov preko svetog Save, isti taj blagoslov, počeo blagoslov koji govori o sinu, važi i za svetoga Savu, kao sina Božijeg, istina, sina po blagodati, to moramo da razlikujemo, jer otac ima samo jednog sina. To u simbolu vjere ispovjedamo i to bi trebalo da reći. Znamo. Ali i Sveti Sava je sin, jer je Duhom Svetim usinovljen, jer je slušao jedinorodnog, koji je po očevoj volji. Vidite, između volje oca i volje sina nema nikakve razlike. Ako slušaš sina, poslušao si i mene, kaže otac. Ako slušaš sina, duh sveti, pazite, sto posto počivaće na tebi. Pazite, duh sveti, braći i sestri, koji od oca ishodi. Duh sveti kad siđe na čovjeka, taj čovjek više ne zna gdje je znati. On najmanje živi na zemlji. Pritom, to je vrlo važno, tajanstveno, On sve obavlja, on je najbolji radnik, znate. On je dobar učenik, on je dobar otac, majka, sin, sveštenik, monak, bolesnik, zatvorenik, znate. Ali njegov život nije ovdje, on nije od ovoga svijeta, nego duhom svetim, a Bog, duh sveti to moćno radi, podiže ti nivo života, a i dalje si tu nenametljiv, ne gord, smiren, predusretljiv, dugotrpeljiv, pa onakav kakvi su naši sveti, znate, čitajte žitje svetih, to je to, to je djelovanje duha svetog. Duh sveti na svetima počiva. To su ljudi koji su dragi, mili, znate. To su ljudi koji se boje samo sinovi tame, djeca, djavolja, A ljudi ih vole, znate. Pritom, oni nisu od ovoga svijeta. Oni dišu duhom svetim. A otkud? Zato, pazite, to svi mi možemo. Zato što su bili poslušni sinu očevu. Ovo je sin moj, kaže otac i svima nama, koji je po mojoj volji. Njega slušajte. On će vam sve reći, On će vam sve otkriti, znate. On će vas spasiti. I kogod ga je poslušao, braći i sestre, a mnogi su ga poslušali, primili su duha očevog. Duh sveti je sišao na njih. I oni su postali sinovi Boži, oni su djeca po volji očevoj. Zato što su usvojili volju Sina očevog. Sveti Sava je jedan od takvih sinova. Tako da slobodno u duhu ovog praznika možemo srpskom narodu reći. Dušan, ajde ti nešto poslušaš. Radi ti nešto po volji drugog. Otac kaže našem narodu, ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte, znate, svetoga Savu poslušajte. I nebo će nam se otvoriti, braći i sestre. Nažalost, tamo u kojoj živimo, pritisak koji osjećamo u glavama, braći i sestre, pritisak koji osjećamo u, u dušama, u srcima, pritisak koji sve više osjećamo i na tijelu, jer onaj što te tetovira, on navali na tebe. Dok, znate, dok ispiše čitavu površinu, dok ti istetovira čitava leđa, pa te obrne, pa onda grudi, pa ruke, pa noge, pa lice, znate, pa dok ti izbuši nozdrve, obrve, pupak. On treba i fizički da navali na tebe. Znači, taj pritisak koji osjećamo, to je sve od zatvorenog neba, od neposlušnosti. A mogućnost da nam se nebo otvori imamo ukoliko poslušamo svetoga Otca Savi. Zato je Savin dan tako uzvišen praznik. Zato je Savin dan, braći i sestre, e, velika mogućnost, znate. Nova šansa za svakog od nas. Naravno, ne mislimo šansa da na nekom svetosavskom balu odigramo bolje nego prethodne godine. Ili da ove godine u svetosavskim paketićima izvučemo bolju čokoladu sa većom gramažom nego prošle godine. Ili da promašimo na neki drugi način, nego da se kroz svetog Savu, a sve povezano sa praznikom bogojavljenja, sjetimo one mogućnosti da nam se nebo otvori. A ne samo nad tvojom glavom, nego i nad tvojom porodicom, A može li otac, majka, mogu li roditelji išta veće, braće i sestre, da daju svojoj djeci nego da im se nebesa otvore nad domom? Da? Može li jedan grad da ima veći blagoslov nego da živi pod otvorenim nebesima? A ne kao Mi što činimo da čekamo, eto, sunce, visoke temperature i da se valjamo kao, znate, kao beslovesna stopa, okrećući jednu pa drugu stranu, kad pocrveni, da bi pocrnjelo. A i to sve nekako govori na nekom duhovnom planu, da pocrni, znate Znate? Pazite, i to sve narod koji može nebo da otvori. Mi kao narod, saborno, u crkvi, braći i sestre, pa nije da mi, znate, mi oborimo jedan nevidljivi avion i super, pobjedili smo. Mi dobijemo srebro na svjetskom prvenstvu u košarci i mi smo šampioni. I to nam podiže, znate, to nam podiže moral ili jednim teniskim reketom, znate, neprestano osvajamo, znate, turnire i mi smo kosovski junaci. Znate. Dobro je to, u redu, donesi tu medalju, ima mjesta za nju. Donesi taj pehar, prazan je, znam, ali i njega ćemo staviti, ima mjesta i za njega. Ali ono najveće što imamo, nije to, ono što možemo, nije to, braći i sestri. I taj avion nevidljivi, znate. I ta sila koju imamo ili nemamo. A nije to, mi možemo nebo da otvorimo. Kako lijepo reče jedan rumunski starac Arsenije, poslušni, znate, dakle smireni, poslušni, može zvijezdu da pomjeri, znate. Poslušni može sunce da zaustavi poslušnom, pazite, krokodili ližu, prije neki dan smo čitali u Vrlinoslovu kako poslušanje djeluje. Ona je jedan monah koga su htjeli da provjere, da imali zaista tako poslušanje i dali blagoslov da pređe neku rijeku koja je onako vrvila od krokodila. I on na prvu, učenik crkve, znate, e, učenik e, Božji učenik, učenik Sina Božije, onaj koji sluša Otca, slušajući blagoslov Sina, a Sin blagosilja kroz crkvenu strukturu, preko episkopa, preko sveštenika, u manastirima, preko igumana, zna? Monah kad posluša iguman, on, pazite, direktnom vezom uspostavlja kontakt sa Svetom Trojicom i biva po volji očevoj. Pazite, ne po volji oca igumana, znate nego po volji Oca Nebeskog. I takav, kad uđe u vodu krokodili, okuse sladost, blagoslova i zamislite, priđu i na očigled sviju dođu i ližu noge. Zvijeri ližu noge, pazite, umilja, krokodil se umiljava. A sad da ne nabrajamo koliko se lavovaju, tako? Dakle, koliko je lavovali za noge mučenici. Tako. Na jedan u, u limonaru. On je, braćo i sestre, imao ležaj od lavova, znate. On je spavao, bukvalno to, i, i, Sofroni Jerusalimski, patrijarh sveti Jovan Mosk, eh, autori limonara duhovnog luga, to je jedan zbornik eh, svjedočanstava, na to velikim ocima Oni, oni su sreli čoveka koji je ležao, spavao među lavom. Kao bunda od živih lavova. To možda savremenom čovjeku zvuči kao nemoguće, ali pazite, mi kad bismo ušli, znate, ne bi nas niđe bio. Znate. Ali on može da leži. Gerasim je živio sa lavom. Poslušni Gerasim prepodobni Gerasim Jordanski, živio sa lavom, braći i sest. Kao što mi imamo kućne ljubimce, on je izgledao, on je šetao, recimo tu po budi, mi imamo neko ima dogu, neko ima one, znate, kučiće obučene, sve imaju fino naočare, čarapice, cipelice i neku liniju da se čuju i tako. A Gerasim šeta sa lavom, braći i sest lagano, kroz budu, polako. Ne šeta, nego živi. Pazite. A otkud to? Koji je to magnet koji zvijer privodi čoveku? Blagodat, braći i sestre, ta je po volji Oca Nebeskoga, poslušnošću koju ima prema Sinu. Duh Sveti počiva na njemu i lav, nema kud. On dolazi, on osjeća silu Božiju. Tako i mi, ukoliko budemo poslušni svetom ocu Savi, a Sava nas neće ničemu naučiti, e, Jovane ili neku ko je raspoložen, neka donese onaj jedan plakat što smo štampali. Može i onaj uramljeni, imamo ga tamo u trpezariji. Viš kako ti otac Kalisar da daje primjer poslušanja, mjesto da je već otišao i da se već vrati, on ti kaže, idi, ti si mlađi, ti si poslušnik. A ode poslušnik da se njemu nebo otvori. Sveti, ako budemo slušali Svetoga Savu, nebesa će nam se otvoriti, braći i sestri, jer Sveti Sav, vidite ovo, ne uči ničemu drugom do da poštujemo volju Sina, da poštujemo sveto evanđelje. Ničemu drugom. Evo ako sada vas pitamo da li ste upoznati sa učenjem svetoga Save, vi biste, vjerujem, makar mnogi rekli, da ne samo što niste upoznati, nego ne znate ništa od onoga čemu je sveti Sava učio. Je tako? Je li tako? Pa čekajte, kako ćemo biti poslušni onome od koga ništa ni čuli nismo. Znate, kako ćemo učiti od onoga od koga ni jednu riječ čuli nismo, znate, čije učenje praktično nismo ni sreli ni upoznali. Kako da mu budem poslušan? Ne znam ni koji su mu blagoslovi. Ne znam šta čovjek traži od mene. Insistiraš da budem poslušan, govoriš da je važan, on i dan njegov, govoriš mi da sebe, sebe treba da nazivam svetosavcem, a ništa o njemu ne znam, mnogi o njemu ništa ne znaju. Pazite, u našem narodu to treba da se zna. U našem narodu, braći i sestri, o svetom savi se gotovo ništa ne zna. Žitije Svetog Save, od njegovih učenika, Teodosija, monaha i Domentijana. Evo, vjerujte mi, to, to su podaci koji su zastrašujući. Znate koliko malo ljudi je pročitalo? Pazite, možda jedno. Žitije svetoga Save od svetog vladike Nikolaje u jednoj skraćenoj i da kažemo našem malo umlju prilagođenoj verziji život Svetog Save isto vrlo mali broj ljudi pročitao. Pa čekajte, ako nismo čitali žiti od njegovih učenika, Svetogoraca Domentijana i Teodosija, ako nismo čitali od Svetog Vladike Nikolaja, ako nismo čuli o Svetom Savi od Ave Justina i od Svetog Vladike Nikolaja, pa čekajte, braći i sestri, ko će njom, nama o njemu da govori? Ko će nas sa Svetim Savom da upozna? Gospodje koja vodi program na svetosavskom balu, ne može doći Isus. Dakle, imamo ovu situaciju. Mi svetog Savu ne poznajemo. mi svetog Savu ne možemo ni da poslušamo, braći i sestri. Mi nebo više ne možemo ni da gledamo. Mi smo došli do toga da više i ne gledamo u nebo, znate. Nama glave sve više padaju, znate. Nekome na šanku, tako. Evo prije neki dan čujemo opet mladi ljudi umiru od droge. Ubio se. Nebo zatvoreno, a on žedan, on žedan prostora, svaki čovjek je žedan prostora, braći i sest. Ne, ne može čovjeku malo, čovjek je biće za vječno stvoreno. Na. Čovjek je biće koje, koje je za carstvo stvoreno. I sabili ga u malo. i on traži izlaz nebo zatvoreno svetoga Save nema, on pumpa, pumpa, pumpa kroz krv, znate. Burgija heroinom, znate, burgija magijom, burgija grijehom, burgija e, razvratom, burgija kockanjem, burgija lažima, prevarama, strastima. Znate. I glava mu padne, ne može više, umre. Pretjerao je sa dozom, kaže. Glave su nam popadale, braćo i sestre, u ove e, ekrane, znate, monitore naših e, telefona, računara, znate. Evo pogledajte ovako, svi gledaju u računara. Svi se nalaze u tom nekom medijskom prostoru. On je zamijenio nebo, braćo i sestre. Nebo zatvoreno, a mreže se otvaraju. Jesi li čuo, nova se mreža otvorila. Možemo da pričamo besplatno po čitav dan i čitavu noć. Sad imaju ove nove varijante, znači možeš 24 sata. Besplatno. Kaže, čitav svijet na dlanu. I dalje, to je sad već otiš u maha i bojimo se da će tu malo njih izroniti, znate, jer mreža je veš, vješto ispletena i vješto bačena. Jer te mreže, kad braći i sese, ne baci u njih menadžer, znate, menadžer prodaje, a ne on, braći i sese. On je tu više kao neka alka kojom se mreža drži mrežu bacaju lovci iz podnebesja. Demoni, znate, koji vješto uče kako se mreže bacaju. A lako je loviti ljude nad kojima je nebo zatvoreno. Vidite, nema što da ih loviš. Oni će sami doći u vidu novog pretplatnik. I danas je zaista čitav svijet uvaćen u te mreže, braćo se. Jedini način da se oslobodimo jeste da poslušamo. Koga? svetog Savu, a preko Svetog Save da dođemo i do jedinorodnog Sina. Ako nismo kršteni, da se krstimo, da se pokajemo i da se krstimo. Danas, u Svetom Evanđelju, čuli smo Gospoda koji kaže i u ovo vrijeme, on 21. vijeku, u sred ovih mreža, braći i sestri, jer vidite, Gospod naš je prisutan. On Nema potrebe da koristi mobilni telefon, braći i sestri. On je prisutan u svojoj crkvi. On je glas svoj pustio, on je riječ rekao mnogo prije nego što se pojavila mobilna telefonija, znate. Mnogo prije. I njegov glas je mističnim kanalima crkve došao do nas. Mi danas na svetoj liturgiji, čitajući sveto evanđelje, vidite, mi smo taj glas dočekali i on je odjeknuo ovim našim prostorima, u ovom našem hramu i u svim pravoslavnim hramovima. I kogod je bio prisutan, čuo ga je, braćo i sestri. A šta je gospod jutro razgovorio? Na šta nas je pozivao i poziva. Mladen. Da Mladen. Da, da. A na što nas je pozvao? Pokajanje. Pokajte se. Približilo se Carstvo nebesko. Vidite, braći i sese, Nismo mi jutro slušali šta je on govorio u ono vrijeme. A vidite, ako ćemo pošteno, iskreno, što će nam da slušamo danas ono što je on govorio u ono vrijeme onom narodu? Što će nam to, braći i sest? Pa pogledajte koliko imamo problema. Svaki od vas ima probleme, znate. Ima komplikovane situacije, vrlo komplikovane životne situacije. Teške pozicije. Nije lako biti čovjek. Nije lako danas živjeti. I vidite, što će crkvi, a cr, pazite, crkve majke, zar bi majka u sred naših problema, sad da ne nabrajemo kakvi oni sve mogu biti, zar bi nas majke, naše dragocijeno vrijeme, naše preostale snage. Znate kako treba čovjeku da dođe danas do crkve, savremenom čovjeku? Šta on sve treba da uradi, da izorganizuje, da, bi, da uzme vrijeme da dođe do hrama i to na vrijeme, ne ono dolaženje nedeljom u 12, nema što dolaziti u 12, nego da se dođe na vrijeme, kad počinje sveta služba. Znate koliko je potrebno truda, žrtve, I mi dođemo, pazite, spremni, nadamo se u iščekivanju, kažu važno je, kažu ne može se bez toga, ne može se bez tuda, sve drugo pokriveno, svi drugi putevi su blokirani, a ne blokirani, braći i sest, nego drugih puteva, kaže crkva, i nema, sem stramputica, samo je ovaj put prohodan. I mi dođemo, znate, uložili trud, odvojili vrijeme, znate. I iščekujući čujemo u one dane. Onim ljudima Gospod je rekao pokajite se. Pazite, neko će se razočarati. U ono vrijeme, površan naravno čovjek, onaj koji površno sluša, u ono vrijeme onim ljudima pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Pa čekaj, kakve to veze ima sa mnom? Znaš da sam u problemima. Znaš šta me sve čeka. Znaš iz čega dolazim. Znaš koliko mi je trebalo da se probijem i sad ono vrijeme i neki poziv. To, braće i sese, moramo da prevaziđemo, jer Gospod majka crkva, gospod kroz crkvu, poziva nas. Danas, mene, tebe, svakoga od nas, to treba da doživimo kao lično obraćanje gospodnje, svakom od nas. Naravno, nije to lako, nismo mi nekako ni spremni na to. Istina, nismo dobro ni pripremani. Vidite, mi smo se praktično banuli. Čovjek bane u crkvu. No, jutro smo malo govorili Sjećali se onog brata koji je slušao onu svešteničku molitvu, je svešten govorio o mnogokim herubimima i šestokrilim serafimima koji lete sa dva krila pokrivaju oči sa dva noge, a sa dva lete. I ovaj sluša ne, i ne može da vjeruje šta ovaj čita. Kakvi serafimi, kakvi šest, mnogoki herubimi, šestokljeli serafimi. U jednom trenutku pomislio da nije poludi. Znate, pazite, Takvim ljudima svašta padne na pamet, znate. Tek ušu u crkvu i njemu onaj, nečastivi, može svašta da povuče kroz glavu. Sjećam se, eto i to da vam kažem, poučno je. Jedan brat je čuo kako svešteni, zamislite do, na kojem se nivou svijesti nalazi onaj koga ćete vi danas vidjeti u crkvi i proglasiti pobožnim, rekavši da on ide u crkvu. E da vidite kakva je to pobožnost. On je slušao gdje sveštenik u oltaru sakuplja posle svete liturgije, posle sveštenog dejstva, sa antiminsa, to je ono svešteno parče tkanine na kojem se služi sveta liturgija, sad dovoljno o tome, skuplja preostale čestice. Jel možda neka čestica sa diskosa, prilikom liturgijskih radnji, ostale. Pa onda on skuplja i to otprilike zvuči ovako. I ovaj sluša, nespreman, i pazite, njemu djavu bacuje pomisao, je li moguće? Pazite, šta, on je navikao, pazite, gledao je jedan film, drugi film, čitao jedan roman, drugi, kakvi mu sve filmovi ne prolaze, i kaže, je li moguće, šta, da ušmrkava. Strašno, vidite? Dobro, da, ovo su neki ekstremni primjeri, ali je važno da, da znamo, jer to, je, to se dešava danas i ovdje, braći se. Mi očekujemo od naroda da će da razumije, znate, uzvišenost e, liturgijskih molitava. Daj Bože, čekaj prvo da ga ubijedim da nisam ušmrkavao. Sveti Sava, braći i sestre. Savin dan, evo ga, sutra, preko sutra. hoće da podignemo glavu gore, da izađemo iz tih mreža. U redu, ostani ti korisnik, ali nemoj da pretjeruješ. Vrati se malo crkvi, daj da se čujemo malo ja i ti. Ako se, braći i sestre, čujemo sa toliko ljudi, svakodnevno, ako imamo toliko prijatelja u tim prijateljskim mrežama, Daj, čuj gospoda jednom, daj čuj njegovu riječ, daj budi prijatelj, daj primi gospode, primi Jovana Krasitelja, daj budi prijatelj sa svetim Savom. To je provjereno ime. A onaj koga imaš za prijatelja na kraju krajeva ne znaš nije li muško ili žensko. Ima li 80 godina ili 18 koliko govori da ima. Za svetoga Savu znamo, braći i sestri. Jer ispade da ne znamo. Daj čuj njega. I evo, jedna njegova poruka koja ti dolazi, koju ti šalje. I molite da je čuješ, da je primiš. Evo kako ona glasi, braći i sestri. Ovo ćemo podijeliti narodu za Savin dan, blagoslov Svetoga Save, ne naš, mi smo ovo prosto po obavezi odvojili, odštampali i po blagoslovu Svetog Save narodu da predamo. Sveti Sava vapi da se sretnemo, da se čujemo. Ne da bismo njega, braće i sese, proslavljali, nego da bi, da bi nam se nebo otvorilo, da bismo Svetu Trojicu proslavljali. I sa Svetom Trojicom u jedinstvu bili. Ako se sa Svetom Trojicom sjedini, taj će i sa Savom biti jedno. Evo kako glasi ta pouka. Svetog Otca kaže, to je izvod iz njegove žičke besjede koju je izgovorio srpskom narodu za sva vremena prilikom osnivanja e, naše crkve i proglašavanje iste kao autokefalne, znate, naravno u zajednici sa Vasilijanskom crkvom i svim drugim pomjesnim crkvama. Stoga vas, braćo i čeda, ovo prvo molim, pazite, molim, i to prvo, pored svih molbi, ovo prvo molim, gledajući nas, baš danas, ovakve sumorne, pale glave, znate, tražeći utjehu, tamo gdje nema i gdje nikad neće biti, dolazi i moli nas. Da, položivši svu nadu svoju na Boga, ne na ljude, ne na sebe, nego na Boga, svu svoju nadu, da se držimo prije svega prave vjere njegove. Jer, kao što reče apostol, citira Pavle i prvu poslanicu Korinčanima, temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga kojega postavi duh sveti preko svetih apostola i bogonosnih otaca, a to je prava vjera, pravoslavna vjera, koja je na svetih sedam vaseljenskih sabora potvrđena i propovijedana. Sveti Sava, moli nas, preklinje, braćo i sestri, i, i danas, i sutra, i preko sutra, pogotovo na Savin dan, preklinje nas i moli nas da se vratimo crkvi, da u temelje svojih života postavimo onaj temelj, praktično jedini temelj, jer drugog temelja nema i ne može biti. Kaže, temelja drugoga niko ne može postaviti, pazite, niko, osim onoga koji postavi duh sveti. A taj temelj, braći i sestre, jeste istina, jeste dogmat o svetoj živonačalnoj trojici. Te dogmate su nam sačuvali sveti apostoli, propovjedali sveti oci, branili na svetim vaseljenskim saborima, krv, braćo i sest, živote svoje polagali za vjeru. Slavili smo prije neki dan svetog Teodosija Velikog, sveti div među svetima, kad je bila ugrožena vjera, Napuštao je pustinju i dolazio u gradove, prijetio carevima, braćo i sestre, da se ne igraju, da se ne zanose, da u svetinju ne diraju. Neka upravljaju carstvima, kako je on i rekao, sa Bo Božim blagoslovom, ali u temelje da ne diraju. Jer ako taknemo u temelje, braćo i sestre, carstva se ruše, i svi žitelji tog carstva propadaju. A vidite, mi danas moramo biti svjesni toga. Mi živimo u carstvima koja nemaju ovaj temelj. Znate, postavili smo ga, mislimo da smo ga postavili, mi mislimo da na tom temelju možemo da zidamo, a Sava je jasan, drugog temelja niko ne može postaviti. Evo danas ako bi išli u nekoj kombinaciji crkvene, građevinske inspekcije, pa provjeravali temelj, da vidimo recimo na čemu zida Neš ili njegov kolega Srđan ili Nikola ili Dejan, Marija, Teofanija, Miloš, Anna, Marija, Ljudmila. Da vidimo, znate, došla je inspekcija. Dobar dan, Ljudmila, vi ste, da, ja sam. Došli smo da provjerimo temelj. Došao je Sveti Sava da provjeri temelje svakoga od roda njegovog, da vidi na šta zida. i nađe, braći i sestre, ovo na čemu mi zidamo. Nađe neki roman. Nađe neku, nazovi duhovnu literaturu, neku knjigu duhovnu, pobožnu koju je pisao, ko zna ko. Zida, braći i sestre, na pijesku, znate. Pazite, mnogi uopšte nemaju nikakvih temelja. Pazite. A žive, pokušavaju da žive ali moraju da žive, braći i sese, pod anestezijom, pod narkoticima, jer živjeti bez temelja nemoguće Zato ljudi, vidite, ako ništa drugo, daj da pripadam nekakvoj političkoj e, opciji, uključujemo se u neke stranke, sportske saveze, klubove, bilo ko nešto osnuje i mi uđemo. Zašto? Pa da imamo neki temelj, znači. Sekta ti ponudi ti uđeš, da imaš temelj. Ali svi ti temelji, znate, oni su lažni. Samo jedan temelj postoji i drugoga ne može biti, a to je temelj koji je Duh Sveti postavio. Na koga je Otac ukazao, braći i sese, to je Sin. Nema drugog temelja do onog koga nam je Otac dao. Pazite, kamen kraje ugaoni koji dolazi sa nebesa. Postavlja se, pazite, ljudska priroda se naslanja, ma šta naslanja? Sjedinjuje sa njim, braćo i sestre. Novi temelj, novi čovjek. I svi oni koji na njemu zidaju, kako? Crkvenim životom, crkvenom sviješću, koji se krste, koji se miro pomazuju, koji se pričešćuju, koji žive, aj sad da ne nabrajamo šta to podrazumijeva život u crkvi. Recimo samo koji žive u crkvi, oni zidaju na tvrdom, oni zidaju na temelju Božijem, na kraju ugaonom kamenu. I njihovi životi, braće i sestre, ne mogu da se ruše. Doći će i vode, doći će i vatra, doći će i potresi, Oni će ostati. Pogledajte Savu Svetog. On je svoj mladi život nazidao na tom kamenu. I pogledajte ga danas. Sveti Sava. Pazite, Savim dan. Pa danas firme, ideologije i sve ove kombinacije. Ti da bi odvojio parče na billboardu na nekom ključnom mjestu, ti treba da platiš da bi se tvoje ime reklamiralo na udarnim televizijskim stanicama i u važnim terminima. Ti mora dobro da platiš da bi se tvoje ime čulo, ime tvoje, tvoja priča, tvoja verzija, tvoj temelj. I koliko traje zakup, toliko će ti se ime i čuti i znati. Kad prođe, Može, ali da dopratiš. A šta tek kad ti život prođe, znači, kad se sve raspadne. Evo gledajte ime onoga po kome smo i gradovima, evo tako, davali imena. Evo i mi smo rođeni u tom gradu. Znači. Je tako? I koliko gradova? Gdje je danas njegovo ime? Ne osuđujemo, braći i sestri. Bog je sudija, ali pitamo, imamo pravo da pitamo, tako? Gdje je danas njegovo ime? Čekajte, grad, ne jedan, nego mnogi gradovi. I ne samo to, nego njegovo ime, u njegovo ime smo se kveli, braćo i sestre. Gdje je danas njegovo ime? I gdje su imena onih koji su se u njegovo ime kveli? Gdje su? raspadaju se po, po ulicama, po trgovima, spadaju one table, skidaju, mijenjaju, bacaju. Zašto? Loš temelj. Nisu zidali na ovom temelju. Ne samo što nisu zidali, nego su pokušali ovaj temelj da izbace iz temelja narodnog bića. I šta se desilo? Ovaj kamen im je smrskao glavu, braći i sestri smrskao glavu i sve ono što su zidali smrskano je. Kamen na kamenu neće ostati. Evo ti leševi, ti skeleti, to možete da vidite, vidite svuda oko nas. Nemojte samo da pođete i da kažete, a kako je radila ova firma nekad i viđi, ugasi se. Nije to, braći se, nego je kamen pao na nju, satro je, to je leš. Gledaj, to je znamenje. Hramovi se podižu, obnavljaju, a to se raspada. I te građevine i ljudi, u ukoliko se nisu pokajanjem vratili. A ime Svetoga Save, braćo i sestre, svijetli, sija, savin, dan. I ne samo njegovo ime, nego imena svih onih koji su mu bili vjerni, imena svih oni koji su vjerni imenu Božijem, imena, životi, svih oni koji su zidali na kraju ugaonom kamenu, na gospodu Isusu Hristu. Zato i ove godine Sveti Sava nas poziva, braće i sestre, u duhu praznika Bogojavljenja, da se vratimo, zautali smo, da se pokajemo, jer pokajanje, braćo i sestre, jeste povratak, jeste okretanje pod ručno. Ne mijenjaj auto, promijeni smjer, ne mijenjaj pol, promijeni smjer, promijeni um, ne mijenjaj grad, posao, frizuru, haljinu, zube, Gledajte kako, novo, kaže, a šta svijet kaže? Novo, novo, novo, novo. To je sve, braći i sestre, odavno prošlo. Jedino novo pod suncem, kako kažu sveti oci, je gospod Isus Hristos. A on je prisutan u crkvi. I danas, pozivajući nas na pokajanje, baš danas. Ako ga nismo ranije čuli, danas smo ga čuli. On ne odustaje njegova milost nas prati, braći i sest, progoni nas, pokajte se. A mogo je da je drugačiji, braći i sese, sve da nas popali, znate. Da je drugačiji, a nije. Mogo je sve da nas sprži, braći i sestre. Pa vidi, ne okrećeš ti leđe čoveku, brate. Ne prezireš ti čovjeka, ti prezireš Boga ne prezireš ti čoveka i sine čovječijeg, mislim sina od oca i na zemlji rođenog, nego prezireš sina Božije. Kako proslavljamo njegov rođendan? Rođendan sina njegovog, znate? Jeste li pomislili nekad na to, hoće li se otac uvrijediti? To je rođendan njegovog sina. Kako ga praznujemo? Ne aranžmanima, nego duhovnim stanjima. Kako si ga dočekao na praznik bogojavljenja? Kako ga slušaš poslije blagoslova da ga treba poslušati? Pogledajte danas. Kakva je, kakva je teška situacija. Bog se javi, pazite, a ljudi, pazite, potpuno rasijani. Kao džavo, ma ne kao džavo imani, nego džavo imani, braći i sestri kao one gadarinske svinje. Bog se javi, carstvo nebesko, braćo i sest, projavi se, otvori se. Evo dveri otvorene i mi rasijani, mi lutamo, znate. Mi bježimo, mi bježimo pod zemlju. Znate. Mi se hranimo atmosferom pod nebesja. I onda su nam podnebesni duhovi postali vodiči. Mi njih slušamo, braći i sestri. Satana pošalje neko njegovo čedo i kaže njega poslušajte. I milionski tiraž. Pa koliko ima grupa, muzičkih grupa, pazite, koliko pisaca, koliko mudraca, ideologa, filosofa, znate, naučnika, lažnih vođa, Koliko smo mi njih poslušali? Ali njih ako poslušamo, nebesa se ne otvaraju. Njima se nebesa ne otvaraju, braći i sest. Niti su oni došli sa nebesa, oni su izašli iz preispodnje i došli su ispod nebesja. I ako njih slušamo, zemlja nam se otvara, pod podnebese nam se otvara. Kroz magiju, kroz okultizam, kroz narkomaniju, uopšte kroz život u grijesima i strastima. Podnebese se otvara. I demoni nas tješe, demoni nas zabavljaju, braće i sestre. Pogledajte televiziju, pogledajte zabavu, pogledajte kako se svetosavski narod zabavlja. Otvorite malo televiziju, to je, to je katastrofa, braće i sestre. To je strašno, to je jezivo dok je dah u nosu ima i nade na pokajanje. Gospod nas je pozvao, pokajte se. Približilo se carstvo nebesko. Sveti Sava, braći i sest, isto ponavlja. Pokajte se. Približilo se carstvo nebesko. Ako si što zidao, ne na ovom temelju, ruši. Kako? Ruši, poslušaj. Pa čekaj, pa ja sam svo vrijeme ulagao. Ruši, ne gubi vrijeme. Poslušaj me. Pa ja sam ti dao primjer, ja sam sve ono ostavio, ja sam zidao, čitao svoj život sam zidao na njemu što mi fali? Pogledaj druge svete oce, pogledaj oblak svjedoka imaš, poslušaj, sruši ta, tu kuću od kartona, zidaj, dvore nebeske, na zemlji počni, ako pole neka bude gore na nebesima. Neka tvoj dom bude vozglavljen onom kupolom, koja je kupola svih naših domova, braći i sese, i moje duše, i vaše duše, i Savine duše, i Justinove duše, duše svih svetitelja, jedna kupola jednog hrama. Šta mislite da ne postoji takav dvor i da nam nema mjesta u njemu? Ima. Gospodje, je rekao su mnogi stanovi na nebesima. A evo mi u budvi makar možemo da imamo te simbole. Evo stanova ako hoćeš, a ti gledaš i kažeš a kako je tek gore u nebeskom Jerusalimu. Znate. Ovdje u crkvi zidamo stanove, dobijamo stanove gore, ali moramo zidati na njegovom blagoslovu. Njega poslušajte. Kad se voljom, braći i sestre, pazite, voljom kao stopom naslonimo ili nagazimo, jer korak je izraz volje. Hoću i iskoračio sam, pa staneš na blagoslov, pa staneš na drugi, pa staneš na treći, pa ti čoveče koračaš, ti napreduješ ti zidaš na tvrdom, vidi, zidaš na ruci gospodnju, pazi, to je to. Svaki put kad nagaziš na blagoslov, gospod te drži, sve više uzvisuje. Aj neka bi dao gospod ovo ovaj, je neko kratko vrijeme kao loši đaci, loši studenti, pokušali smo u sat, sat i po da ono što bi trebalo, braći i sese, da se polako usvaja, svakodnevno, pomalo, ali evo, da se nadamo na milost Božiju i na protekciju svetoga sada, znate, koji ima veliku smjelost pred svetom trojicom, a i mi koliko je do nas ako već nismo, da počnemo da ga slušamo. Iako smo što zidali, da srušimo, braći i sese. Ne bojite se, znate, oslobodite se. Nemojte se plašite. Slobodno, sruši to. Misliš da je teško, misliš da ima neku stabilnost, znate, ono, moj život, moji planovi, znate, moja perspektiva. A ne boj se, ja vidimo malo, ajde da zaljuljamo to zajedno. Sruši se. Vidite, Bolje da mi to sa Svetim Savom rušimo, nego vode koje će doći, znate, zemljotresi koje očekujemo, stihije koje se pokreću. Bolje sami to da srušimo, pa da nam Sava pokaže i postavi, ili bolje reći, ukaže na ugaoni kamen. A gdje je taj kamen, braći i sestri? Pa u nama. Kad je on položen? Ana, kad je položen kamen temeljac? Miro Miropomazanjem dobili smo sile da zidam U pričašću, znate, sjedinjujemo se sa njim, znate. Svaki put kad se pričestimo, znate, kako valja, a trebalo bi uvijek da bude kako valja. Mi ozidasmo, znate, još jednu sobu, znate mi ozida smo još jedan sprat. Ovdje zidamo, braćo i sest. U čemu ćemo živjeti u nebeskom gradu Jerusalimu? To zavisi od onoga što mi sad činimo. A kako se zida? Pazite, to je, nego ajde da ne, da ne odužimo. Kako se zida na nebesima? Zamislite kako je crkva moćna. Ovdje smo na zemlji, a zidamo na nebesima pa odavde kroz smrt. A vidite, onaj koji je ozidao na nebesima, on ovako umire, znate. On sluti da ga gore čeka i ovako umire. A onaj koji zida samo na zemlji, u vremenu i prostoru, znate kako umire? Mnogo teško. Mnogo, mnogo teško. Ne ide mu se. Zašto? ko osjeća duhom da tamo nema ničega svog. On osjeća da ga tamo čeka hladna praznina i neugasivi oganj. A sveti oci, sveta mučenica Tatijana, nad, gleda mučitelje, a ne vidi ih od svjetlosti carstva u koje ulazi. Ulazi u smrt, braće i sestre, neuporedivo, snažnije, stabilnije nego što dobra manekenka korača modnom pistom na nekoj vrhunskoj modnoj reviji. Neuporedivo sigurnije, stabilnije na gazi kroz ogen. Istina, naše svete mučenice su ukrašene porfirom, znate, mučeničkom, od krvi, znate, od krvi mučeničke sastavljene. I takve prilaze i pristupaju ženiku Hristu, znate. Tako i mi. Ajde da poslušamo našeg svetog Savu. Vrlo je ozbiljno, braći i sese. Dakle, nije šala. Ovo nije jedno lijepo svetosavsko veče u jednom primorskom manastiru, jednog finog nedeljnog dana. Ovo je, braće i sestre, poziv, podsjećanje na gospodnji poziv na pokajanje i ukazanje na onoga ko može da nam pomogne u tom sveštenom i za nas tako važnom spasonosnom projektu i podvigu, u kome ćemo za pomoćnika imati svetoga Savu, sve svete oce, matere, mučenike, mučenice, imali, imati, braći i sese, majku Božju kao digitri, ona koja će nas moćno krijepiti, učiti, za nas se zastupati. Kad pogriješimo, popravljati, kad zalutamo vraćati. Imaćemo za pomoćnika moćnog duha svetoga koji počiva na svakom onom koji se sinu kao sinu poklanja i na taj način očev blagoslov ima. Pred takvima su nebesa otvorena daj Bože i mi da budemo od njih. Amin. Bože, daj. Dobro, prašno. A vidiš, dobro si rekao, falsifikat, mi damo nekad ime, pa onda ne dotaknemo se teme. Evo da, upravo si dobro si rekao, vidiš, ja to ne bi, ne bi, ne bi reagovao. Falsifikat je, braći i sestre, život koji zidamo na e, falsifikovanim temeljima. Evo, Sava je ukazao da sve što nije postavljeno duhom svetim, sve što nije na temelju apostola, ali sve, ili ako hoćete sve što drugi postavljaju, a danas vidite svi postavljaju neke temelje, ideološke, filosofske, religiozne, ovakve i onakve, sve su to falsifikati. Eto, to bi bilo vezano za naziv ovog usmjerenog razgovora, falsifikat. Original je ono što ima pečat oca i sina i svetoga duha. Daj Bože i ti da imaš taj pečet. Dobro. Dostojno je sjakovo istinu, pažiti ja, Bogorodicu, Hrisno blaženu i preme poročnuju, imate Boga našega, Честнейшую Херувим и славнейшую, без сомнения Серафим, без истрения Бога, слова ношую, слушаю, Богородицу Тя величаю. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, oče, blagoslovi. Molitvom svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Bog se javi. Bog